Alhamdulillah, rahmatullahi wa dobro je nas. Dobro. Alhamdulillah, dobro je ti nas sve super. Ti kasi. Inša Allah, tada je nas još bolje. Vaki mi je tebe smo očekuvali mnogo puti iz razloga pošto nisi rekao da će gostuje nekoj doktor i stručnak. Naši slušalci često puti ne prašali, ali inša Allah će se uspostaviti ta veza ako Bog da. Ah? Inshallah taala se trudimo to ljudi ima. Ono, e, za, ova, Allah, za ova prilika, znači, e, hvala Allahu i hvala vam što ste se javili, da ne bi naša emisija islamske teme prošla u zaludno i s opravnili razloga naš gost i najavi tu je bilo su nas sve, ali je ispanala neka druga prilika. Ne, e, znači, za ova prilika ste vi je gost, pa možda čujeme sega što ste pripremile ili nespremano, ali ne sumnjam neke vas da znači, će naša emisija bide mnogo dobra i kašću liči da naši slušalci čuje nešto. Pa bujrom, uvaženi Efendija Muamer Liko. Inša Allah, ono koliko će Allah za ođerno moguće, će se potrudim, inša Allah, da prenesem me hak, a ti je na glave Allah, subhanahu wa ta'ala. Bismillah, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم الحمد لله نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زي علما وفهما والحقني بالصالحين أمين يا رب العالمين فضاء إذا zahvala pripada uzvišenom الله سبحانه وتعالى الله عز وجل wa jalla koji je bez savršena potpuna svojstva i najljepše imena. Allah subhanahu wa ta'ala samo njego obožame i samo od njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala pomoć tražime i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne uputim put na ti Allahu azza wa jalla roj kojim blagodati svoje podari a ne na put tija koje zalutale a tija se kršćani niti na put ruku je srđba izazvala Allahuma prema sebe, a tija se, tija se jevrej da Allah za ođel sačuva. I nakon tija, poštovana draga braćo, selamim so islamski selam tija jeste Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A nakon tija, inša Allahum tada, će se osvrnem ili će dodirnem na nekoliko pitanja koji interesuje svi, ako ga je din po pitanju, onda nema sumna da interesuje i muško i žensko. E, prva stvar, draga braća, na koja bi sakav da dodim, jeste stvar koja je vrlo bitna, a koja mi je nereflačana kao takva. Allah subhanahu wa ta'ala ko se zaklinemo nekoja stvar, nema suna da ta stvar vredna od strana Allaha subhanahu wa ta'ala i za ljudi. Učena Allah subhanahu wa ta'ala u sura svim poznata sura Asr, Allah subhanahu wa ta'ala se zakline u vreme. Koga uzvišena Allah subhanahu wa ta'ala veli u Asr tako mi vremena i često naša sredina, draga braćo, što mi jesme dužne da pozivamo ka Allahu prvo od svoje kad došla objava poslaniku Allah Azza wa Jalla veli u Andir Aširatakel Akrabin i opominaj bližnje i rodbina. Tako da u naša sredina, draga braćo, često čujeme da ljudi koriste izreke kako je vreme lošo da Allah wa saču i vreme, draga braćo, uvek isto već samo semenujet ljudi Allah subhanahu wa ta'ala se zakline i tijeste dragoceno, pa nakon drugi ad koji dođa, uzvišena Allah subhanahu wa ta'ala ni kažuje da su upravo svi ljudi na gubitak v husran, osim četiri kategorije koje ga Allah subhanahu wa ta'ala napomina u naredne, u I te, draga braći, ljudi koje ga Allah subhanahu wa ta'ala napomina, tija se inna alladhina amanu tijela koji veruje da Allaha subhanahu wa ta'ala na ispraven način. Druga kategorija u amilu salihati i koji vjerujet i koji rade dobra djela. Vatava saubil haqi i koji jene drugim preporučuje dobre haq ili pravda vatava saubil sabr i koje jene drugim preporučuje preporučuje strpljivost ili sabr. Kada se draga braću ljudi koji će spašene i ne samo u naše vreme, već u ljudi koje sadržile u sebe ove četiri osobine koje ga Allah subhanahu wa ta'ala nam bile spašene pred 100 godine i ljudi koje sadržile ove osobine pred 200 godine i pred 1000 godine bile, bile spašene. Tako da, ovo dokaz, draga braćo, da vreme upravo ne semenuje, već semenuje ljudi. Ako polevo Kur'an časni draga braćo, zvoja najbolji dokaz jeste salam. Jer će zeme inša Allah nego za primjer, pošto on Nuh ali salatu wasalam pozivav najduži, najduži davet ili poziv on radiv. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mesta u Kur'an časni ni kaže od Nuh ali salatu wasalama. وديانا سورة يا سورة أعراف كوغا أوزبشنا الله سبحانه وتعالى ذلك لقد أرسلنا نوحا من اسم براتي نوحا إلى قومه سبوة منارد فقال يا قومي فإمريكو فو نارد موي اعبدوا الله يبيارو يتوبجاوة الله ما لكم من إله غيره يروي نمت drugog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alejkum, zaista ja se plašim za vas, adabe yawmin azim. Se plašim od kazna da ne vestigne na den golem. Kala al-mala'u min qawmihi pa mu vladar od toga narod, inna lana rake fi dalalim mubin, zaista me zabluda. نوح عليه الصلاة والسلام رقف قال يا قومي أنا ردموي ليس بي ضلالة نيسم يا وزبلد ولكني رسول من رب العالمين نيسم بوسلانك اوت غوسبودارا أبلغكم رسالات ربي إذي سمدوست الله سبحانه وتعالى أمرك إذا بيسما وأنصح لكم بسم سبتوف وأعلم من الله ما لا تعلمون إذا يستيزن ود الله سبحانه وتعالى يا شو في نزمت upravo ajet svega inša Allah to će go proći Allah Azza wa Jalla ni kaže da upravo ljudi koji strže tu četiri kategorije bile spašene i pre mnogo godine pred nas Allah subhanahu wa ta'ala nakon što ga Nuh ali salatu wasalam pozivav i nakon što mu se odazvale određeni mali broj ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala veli fa'uhu pa go omalo važavale fa'anđajnahu i veli mi jesme go spasti walladhi ma'ahu i tešo bile su nego fil fulki vo brod vo lađa wa agakna isme judajle alladhina kazzabu bi ajatina tešo smatrale naše dokazi, naše ajati lažne. Innahum kenun qawman amin. Jer oni bile narod koji prešle granice. Tako da, Nuh alaih salatu wa salam, prvo šuradi vjest poveru abu Allaha subhanahu wa ta'ala. Inna alladina aman. Druga stvar koja uradimo u amilu salihati, radi v dobra djela, a te jeste pozivka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zar ima bolje djelo? nego čovjek da poziva ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawasaw bil haqqi i preporučuje of haq i morof u'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayr. Znači, obožavajte Allaha jer vi nemate drugog obožanstva osim njega, a wa ovaj je haq draga braćo. Wa tawasaw bis sabr i preporučuje jeste preporučuje of sabr ti ašobile su njega iako bile mali broj Nuh alaih salatu wa salam podstićam na sabur i na strpljenje. Draga braćo, mi je i u prijašnje predavanje sme spomnale da poruka svih poslanika bila ista. Jer im bif izvor isti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mesta koga ni kažuje od poslaniti e, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وبجاوت الله هيرين بجانت واسمجو الله سبحانه وتعالى بدروج ياد وإعاد أخاهم هودا يهود عليه الصلاة والسلام الله عز وجل كوبراتي كعادة فامرقف قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبجاوت الله هيرين نمت دروج وبجانت واسمجو وإلى ثمود خاهم صالحا إيه ثمود صالح عليه الصلاة والسلام قال يا قم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبجاوت الله يربي نما تدرقوا وبجانستفا وسم نقو وإلى مدين خاهم شعيبا مدين شعيبا عليه الصلاة والسلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبجاوت الله يربي نما تدرقوا drugog božanstva osim nego uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, poruka bila svim ista draga braćo. I možda nekoj i će se naljuti, možda nekoj neće svati ozbiljno draga braćo i cenne sestre. I možda neko će taj prsti buši zbog istina, jer čovjeko fatrat je takov da uvek koga je ovo krivo ako koga će dojde hak istina, ka što vede Allah je džajedne sabi'ahum fi adanihim, stave svoje prsti, znači da ne bi čule istina od Allaha, a vallahi naša, naš zadatak jeste da prenoseme znanje koje nego Allah subhanahu wa ta'ala podari. Danska draga braćo, nažalost, naš narod došao u takvo stanje da ne razmišlja uopšte. U takvo stanje, draga braćo, sme došle da po stare deno i ljudi gube dragoceno vreme koje ne se vraća, koje stalno vele Hasan el Basri vreme čovjeku stalno mu vika iskoristi jer zaista ja više neće ti se vratim da ljudi gube vreme so serije, su filmo i slično tome. Sme došli, draga braćo, u takvo stanje, da ne razmišljam uopšte zašto sme stvorene, da ne razmišljam uopšte za smrt, da ne razmi, razmišljam za sudni den, za džennet, džehennem, za Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada je ovakvo stanje, draga braćo, mora svako od nas da poziva, da poziva bližne, da poziva bližne. Mora, draga braćo, da poziva po nas. Mora, draga braćo i cenine sestre, bilo muško ili žensko, da poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala, što je kenastija za postajano, što je kenastija za postajano, draga braćo. Jer mi je, mi je, subhanallah, da sačuvam je bijame put, mije bira me put bez iskušenja. Put da odime saka me na žarje, a žar da ne upali noga. A ti je, draga braćo, neminovno, sve toga čovjek što će vljeze na ovoga put, na ova staza, mora da projde kroz tija. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, inna va'da Allahi haq, zaista Allahovo obećanje je istinito. Allah subhanahu wa ta'ala ni obeća da svakoj toga چرچە ئامن ناشەچ بۆڤەرەوە واللهە ئاڵان زەوەجل لە چێگوستای الف ئەریفلامیم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لاميم زرميس لدلوجي أكوراتشد بيبما والله بدت أوستان إلينا شبدت إسكوشاوان ير الله سبحانه وتعالى إسكوشانا قدون سوزوشو سامو دا بي بروفيري فلوجي دا بي بروفيري فلوجي ولقد فتنا الذين من قبلهم pa Allah mi je smo iskušavali generacije i ljudi pred vas što bile. Zašto? Fele ja'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadibin. Ali pa Allah subhanahu wa ta'ala ukažav na tija iskren Allahom wa azza wa jalla roboj da bi Allah subhanahu wa ta'ala e, ukažav na, na lažljivci. Draga braći i zene sestre, treba da se razbudim jer zaista subhanallah da zememe pouka došlo vreme da se plašimo od Allahuma subhanahu wa ta'ala kazna, jer e, istina nakon što će dojde, draga braću, na određeno vreme, jako bi odbijena Allah subhanahu wa ta'ala plaća svoja kazna. Uda'u i sebili rabbik Allah azza wa jalla veli pozivaj na putu gospodara svoga. Naredba, draga braću, tako da jeste vađib da čovjek poziva ka Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala na bilo koji način, ali kad će reći bilo koji način, naravno da se odnose ovdje ka na lijep način, da čovjek poziva ka Allahu wa ta'ala, jer mi je e, najbolji izvor, draga braćo, i knjiga koja obuhvaća celokupen čovjekov život, Kur'an časni sunet poslanika ne uče najbolje od tija, da čovjek koga poziva treba da poziva na najlepši način, vallahu din, jer mi je ne poziva me niti na utakmica, niti na muzika, niti na kocka, jer mi je poziva me ka Allahu subhanahu wa ta'ala, onda čovjek mora da poziva na najbolji način, jer Allah subhanahu wa ta'ala, kak je prati Musa ali salatu wa salama, je hab salatu wa salama, ke Firauna. A mi je dobro znam bi Firaun i da sebe pripišav e, da je on božanstvo, ili svojstvo božanstva i slično tome, smatra da je Bog, da Allah azza wa jalla sačuva, pa kag je protiv, Allah subhanahu wa ta'ala, pa im veli idhaba ila Firauna, idite Firaunu inna mutaga, pa on zaista se osiliv, on se uzoholiv, فقولا لهم قولا لينا i recite mu njemu izgovorite mu lep reč pozivajte go so lepe reči dakle ako Allah subhanahu wa ta'ala rekao poslanicam da poziva Firauna so lepe reči onda mi je svoj narod treba da poziva me isto tako kašu Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala predif draga braću i cilne sestre ljubav prema Allaha i poslanika ne se iskazuje preko preko slike i koga pozivam mi je pa kad će dojde me na pitane možda ili slično tome jer Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhibbun Allahe i reći ako volite Allah subhanahu wa ta'ala uh, fattabi'uni sledite mene i Allah Allah subhanahu wa ta'ala vas čeve, čeve zavoli pa zar je uče draga braću i cenne seste da Allah subhanahu wa ta'ala zavoli nekujego roba ako rob sledi eminema da li je moguće draga braću i cenne sestre da Allah subhanahu wa ta'ala zavoli neku jego roba ako on sledi Ibrahimovića ili što znam kogo. Da li je, draga braću i tene sestre, moguće da čovjek ako sledi čeka koje go Allah subhanahu wa ta'ala udalif od svoja milost, koji sledi čovjeka koje go meleci proklinet od sabala do navečer, da li je moguće da Allah subhanahu wa ta'ala zavoli vakva Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi neće ne zavoli sve dok ne sedime poslanika alaih salatu wasalam dok ne ideme na staza, na staza njegova. Jer, draga braćo, vo naša sredina ljudi počevši od sebe prvo a nakon uputa subhanahu wa ta'ala svi sme sledile na nekoj način nekogo. Често ми е позораваме брача а сестри некако ги ставляме, ги запоставляме, а да Аллах Акзе Оджеле сачува од тия. Овде ка викав една порука, што сум читав, занимлива ствар, и би сакал да га поделим нарочито со сестре, пошто ваша среда, драга брачо, човек ако не гледа serije turske, onda on je normalen. I počnalo da se sledi turske glumice i slično tome. I onda čovjek u tijemu broku je mržna prema samog sebe. Čovjeka go sponižava tija. Jer čovjeka će bolja fotra čovjekov je tako, draga braću i cenne sestre, da kad će viđi nešto pubavo od nego, i onda gubi moral, gubi volja od sve. A ne, ne da Allah subhanahu wa ta'ala ge proklev jer oni čim se razgoličene, draga braćo, ti je dokaz da je Allah subhanahu wa ta'ala lud na ta osoba. Allah subhanahu wa ta'ala nakon što im zabrani Adamu alaih salatu wa salam i Havi da jade plod od određeno stablo, šeitan je prevariv, pa veli provali od tija stablo ili od toga plod, nakon što provali Allah subhanahu wa ta'ala veli فدلاهما بغرور فجا prevari šeitan فلما ذاق الشجر فكا provale drvo bada lahuma سوآتهما i počnale da im se otkrive stidna mjesta dakle draga braćo Allah subhanahu wa ta'ala se naruti na njih pa počnale da im se otkrive e, njine mjesta ta dneska draga braćo ako čovjek otkriv stidne mjesta da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva bilo, bilo muško ili žensko je dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ljut na nego. Jer mi je draga braćo, فيما قاله الإمام ورسول الله عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم حسنة doista najbolji za vas u Allahovog poslanika u Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam i nema draga braćo bolji primjer za nas vallahi primjer koji će spas na sudi den draga braćo a neće koristi niti deca, niti sinovi, niti imovina osim koji će ide su iskreno srce k Allaha subhanahu wa ta'ala ali mi je da sam napomenuo, draga braćo, često svaka kutbe bez iskušenja, iako ti ja nije moran i, i unutar islama, draga braćo, jer razliš ljudi uh, uvek musliman ili ako klana, ako uči Kur'an, ako udeluje, a on ga nadrlja, što bi se reklo, je golem iskušena, a kada je suprotno, onda nema problem. Wallahi, draga braćo, Allah Azza wa Jalla obećat iskušenje svakomu i verniku i neverniku, verniku i munafiku. Allah subhanahu wa ta'ala obećat iskušenja, samo razlika između tija da vernika sabura na tija. Inša Allahu ta'ala na sudni den će biti spašen, a dok ke nevernika ili ke munafike obrnuto se muči na dunja ta'ala mu dava kazna, i, i na ahiret će bide bide per, draga braćo me na ta staza na žar a noge da ne vide izgoren jer veli Hasan al ban na Ok, sreće, draga braćo, na ovu da vidjene stalno u iskušenja kamo sreć draga braćo na ovoga put da vidim i razapene vallahi braćo duni dok ne nišću ali <clears throat> me da ceni me tija ne znam me da ceni me šu imame ne znam me skuje uvek draga braćo nije tuđo pubavo do koga sve dok da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva ne, ne i na našoj znači, ranje svi poslanivali isti ili došli su ista polka. Zašto? Jer ja sam napomena i sam rekao da izvor bi isti poruka je bila od Allaha. Sve ću i ten me sestre petija što ne veruale što bila džemljice i oni kao važale poslanici ili kak je odbijale poslanici koristile isti metod koristile isti metod. Zašto? Jer im, im, im, im izvor isti. A im bi izvor ta. Zati Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni ne obavešta o toja pa veli استعيذ بالله الله سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Veli tako je to bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli on je sihirbas, čarobnjak ili je lud. Znači, prvo što rekle, bilo oja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala veli, Tava saubi, bel hum qavmun tagun. Pa veli, zar su oni dogovorile, mene drugim vanet. Ne veli, nego ni bile narod koji prišle, koji prešle granice. Svega, draga braću, inša Allahu ta'ala, da kažem, primjer Nuh alaih salatu wassalama, pošto njegov davet sam rekao bifi najduži i njegov način ka pozivav ka Allahu subhanahu wa ta'ala i njegova ustrajnost draga braćo na toga put i njegov sabor prva stvar draga braćo nakon Nuh ali salatu wasalam što počnav da ga poziva كالله سبحانه وتعالى ناكن شم دوست توحيد الله سبحانه وتعالى prvo što rekli Nuh alejatu wasalam bilo inna lanaraka fi dalalin mubin zaista mi te vidime u golema zabluda zaista mi te vidime u golema zabluda znači po njenu Nuh alejatu wasalam bio zabluda vozaču, jer čovjek, draga braću, uvijek je ovo zabluda, smatra drugo da je on ovo zabluda. I danas kada će padame sekte unutar Islama, jer kada će rekao poslan selem, jevre i kršćani i moj umet će se razjedinet. Jevre na 71, na kršćani 72, moj umet na 73, jedna će bude spašena. I kada će podate, draga braćo i cenine sestre, svako za sebe tvrdi da je on vo pravo, a drugi da, da se ovo dalelet zase ovo dalalet. Dakle, Nuh alaih salatu wasalam, jer vrijedan učenjak, draga braća, ovo mjesto, kada je tmina, ti ako si svetlo, onda veli ti si krivac. Znači, ako je sve kada je tmina, ti ako si svetlo, onda ti si kriv. Dakle, Nuh alaih salatu wasalam, u vreme, po svoj narod, on bi svetlo. I zato oni posmatrali da je on upravo ovo zabluda. Hmm. Vi čujete, e, poziva svoj narod, mora, draga braća, sestre, da zne i specifičnosti ili karakteristike od svoj, od svoj narod. Jer uvek Allah subhanahu wa ta'ala poslanici ga praća svojom narodom. I mora da poznava, draga braću, dobro džahilijet. Jer kao veli Omar Allahu anhu, čovjek iako je u islam, ako ne poznava džahilijet, on je dužan da živi u džahilijet. Znači da bi čovjek znao što je hak, a što je istina, mora dobro da poznava džahilijet. Znači mora da zna što je tačno, a što ne. Ako iako je, znači kad sam rekao unut islama, a ne poznava džahilijet, onda čovjek je dužen da živi u džahilijet. Danas kad draga braćo, kad sam rekao, Allah subhanahu wa ta'ala veli sve poruke te ako odbijali im bile iste. Danas kad draga braćo, ako pozivame mi je, vo naša sredina, prvo što će ni reći gdje ste, pozivati opitele. I uvek, vallahi, draga braćo, kada pozivaš, uvek reću je da mozog, mozog ti oprade tebe. Wassalamu alaikum. Istine, dvoja reči, ali različiti izraz. Deneska, znači, prvo, inna le narake fi dalali mubin mi je te vidime, bo, golema zabluda, a deneska koristiti nas, da Allah za ođele sačuva može ga pravi. I to, i reći je, draga braću, čovjek što je čudna stvar, upravo čovjek koji mu je mozak operan so muzika, operan so filmoj, operan so alkohol i slično tome, tvrdi za tebe da ti je opran mozak ako slediš Allaha بیار فصل دیش پسلانی کالی سلات و سلام یر تیاد راگ برا چوی فطرت تاکو سوی رادت سوی رادت نا فی پرنسیب بین رد برا چو موسا علی سلات و سلام کامو رفو بناد فرعون موسا علی سلات و سلام چارو بنا ده موسا علی سلات و سلام چارو بنا امیز نمی فرعون بلاد افسو سحر بلاد افسو چارو لیا نچی سبحانه وتعالى والقرآن شاسني وفي موسى إذ أرسلناه فرعون في سلطان مبين قال موسى عليه السلام كاسم قبرات إليك يا بوسان أك أه، فرعون استغفر الله سقط بنا سؤاس ندقزي تولى بروحه وقال سحر أو مجنون موسى ولا الله سبحانه وتعالى كذا أون وز دي زايوج سو مور سويو اوكرن اوريچه چارو نيتنيه يلوت تامس دراغا براچ نارود كوي ولادا سحر فرد الله موسى عليه الصلاه Šošov, so muđi za suko, a Šošov, ja, on čarovnak ili lud. Znate da da ga braćo, lud, a zaista vallahi nema polu čovjek koji neće spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala i koji neće koji neće sledi e, istina koja došla od Allaha subhanahu wa ta'ala, bilo on da je doktor, bilo on da je što da je, ne igra ništa uloga. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, da li vas rahmatu, الناس إنا خلقناكم ذكرا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إن أكرمكم عند الله يدكم زايستا إنك الله سبحانه وتعالى توا كويس فاش ود الله نايفش بيشي وبازن توا إنك الله سبحانه وتعالى كاسم ريك نايستا نايفر تشلود تشويك نايلو تشويك الدنيا لو جيستكوين تشاسبوزنا وسبودارا سكويغو شيف جيوت uči razne nauke, a ne spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala. Ova draga braćuna stvar koja može da ni dojde, da ni se desi tokom pozivka Allah subhanahu wa ta'ala. Gdje smo draga braću pozivka što obraća pažna koja poziva ka Allah subhanahu wa ta'ala. Gdje smo da obraća pažna na ovakve stvari. Jer nam draga braću i cijene sestre ciljnije da širime, da širime Allah subhanahu wa ta'ala da širime Allahu wa azza wa jalla reč. A toga, toga, i sada odbijeti ja, uvijek ne poziva rasprava. Čovjek ne poziva na rasprava. Ne koči na taj reč mi je nega proširim Allahuma subhanahu wa ta'ala na ta reč. Ja izaziv, draga braćo, mora da sledime način i metod Allahum i Hazza wa Jalla poslanika. Ja pogledajte, draga braćo, nakon Nuhu alaih salatu salam što mu rekla inna ila naru kefi wa lali mubin, e, zaista mi je tebe, te vidime u ovaj zabuda. Nuhu alaih salatu wa salam im rekao, ovo zabuda, ne stanav da se kara suni, samo im rekao, قال يا قومي ليس بي ضلالة أين المهم يا سمياء ولكني رسول من رب العالمين نبي سمياء بوستانك أه، أه، غوسبودار اسبي سبيتوا أبلغكم رسالات ربي بسم الله عز وجل فروك وأنصح لكم بسم بوسابتوا إيه، ما لا تعلمون إذن مد الله سبحانه وتعالى تيابي شخصنته شو إلى الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كويساكا نكا ذروي كويساكا نكا نبر وما على رسولنا البلاغ المبين هذا استطلاع ناشق وصانيكا ومين يعني ناشي بوصانيكا ليس تمام يدو جن دو بومينا تا كده يمي اسم دوجنا سمو دو بومينا مدراغا براچو يدا سابورامي نتوغوا دروغا سبار دراغا براچو وامورتل وامورتل نوح عليه الصلاة والسلام ناكن شوكي بوزيوه ma nerake illa basharun mithluna. I mi te vidimo samo kao čovjeka poput nas, draga braćo. Isto te kao nas. Oni, draga braćo, se nadale na nešto nemoguće. Nešto da vide svjeto. Kao čovjek je kršćan i draga braćo, je sufija u današnjo vrijeme. Dakle, ako rečeš ti poslanik, onda poslanik ne sme da jade. Poslanik ne sme da spije. Poslanik ne sme da ima fiziološka potreba. I slično tome. Znači, poslanik se, kad će, kad će rečeš, onda mora nešto da bide, bide savršeno i da potpuno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kad bi pratio meleka kao poslanika, onda tada ljudi, ljudi bi počnali da zbog, ali to on je melek, i ne može me njegu subhanahu postav poslanik od ljudi, zašto da bi čovjek mogao da sledi njegu, da bi čovjek mogao da sledi njegu. Daneska, draga braćo, ova izreka, ova izreka se koristi po naš narod, koji će mi kažuje da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači, toga gubila, e, mi je, te vidimo samo kao čujeka, a danas kao naš narod, dragi braćo, se koristi koliko će mi kamene ili slično tome. Jer, draga braćo, e, ke, nas, ke naš narod ima malo sufijske, sufijske stavoj, dakle, pozivač mora da bide specifična osoba, različita od svi, da bi on, da bi on počna da poziva. I, i za draga braćo, i zapravo došli jer izmislio je tlažna postika zbog tija nine strasti i da pozvao da Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao tija. Dakle, kašo bif Allahom poslanik ali salatu wa salam, kašo bif Isa ali salatu wa salam i ostale Allahom azza wa jalla poslanici. Imale potreba za jadene, za pijene, za sne i slično, i slično tome. Treća stvar, draga braća, Nuh ali salatu i nakon što smo рече му се одезвале одредена скупина, мала скупина, и тие кои биле поглавари од тогуа народ, па му рекме нараке тебааке ила лезина хум арадилуна баја рај. И ние видиме да тие кои ти се одазвале се никој и ништо меѓу нас. Dakle, nema nikakva vrijednost među nas. Sve se tija siromašni. Sve se tija siromašni. Nema nikakva vrijednost među nas. Subhanahu wa ta'ala vo Što sam go proučio malo pre, veri Allahu الذين معه في الفلك الله سبحانه وتعالى nego i pješobile i pješobile su nego volađa. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ka gleda koji je bogat, koji ima poveća funkcija, ka Allaha azza wa jale, tja nema nikakva, nikakva vrednost. Već Allah subhanahu wa ta'ala gleda u vaše subhanahu wa ta'ala gleda u naše dela. da li si ti primi poruka od Allah subhanahu wa ta'ala da se ti odazbav na poziv Allah subhanahu wa ta'ala ili ne ke Allah azza wa jel ovo je bitno, inače ne mislim draga braćo se oni bole ke Allah subhanahu wa ta'ala od tija tija koji je sledila Nuh alaih ka što bilo draga braćo e, primjer Iblisa Allah subhanahu wa ta'ala što naredi eso de hace poco, Adam alayhi salatu wassalam, لم يكن من الساجدين والناس بكر النبي بفوت من السجدة لا شوف الله سبحانه وتعالى kako prašao ali منعك ألا تسجد إذ أمرتك što te sprečilo da se pokoriš kad sam naredio قال أنا خير منه باريكم يا سبول ودنيكم خلقتني من نار وخلقته من طين mene mi si stvorio fatrata a nego si go stvorio od ilovača znači predno v sebe materija dakle oni isto take izborim bi šeitan iblis danet Allahi ali i misli da se oni da oni e, bole. Deneska, draga braćo, ako pojavimo naša sredina, isto je reći se koristit ke nas, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, isto se koristit ke nas, nažalost, polego čije ili polego, polego ko slušaj slično o tome kad će polaš, znači uvek ljudi sebe e, uzdigine sebe, a sponižava drugog, a kad sam rekao Allahi, nema niti Allah subhanahu wa ta'ala, niti imet, niti funkcija, nikakva vrednost, osim koji ima takvaluk, koji ima bogobraznost, koji se plaši od Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto je nas, draga braću, nažalost, Allah subhanahu wa ta'ala sačuva se koristi, se koristi ovakva e, metoda. Jer ljudi, kad sam rekao, draga braću, uvek sake da, da čovjek vide, da čovjek vide nešto savršeno koji poziva da ima specifične ili posebne osobine. Svaka je nešto što čovjek ne može ni da im dade. Uvek se dešavalo i danas primjer ke nas se dešava. primjer vodučan ide, ime srče se prodave, ime se prodave kašćiće ili slično tome, on ide da traži mjesto ili što znam što. Se dešava je ti, a uskoro primjer, u naša sredina se, se desilo tara, se sprijutja, normalno da sam umjera da se promeni. E, četvrta stvar koja mu rekla Nuh alaih salatu wasalam nakon što ga poziva, nakon što ga poziva, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni, وَمَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَنَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ I mi ne vidimo da ste vi bolje, bolje od nas. Mi ne vidimo da ste vi bolje od nas nišću. nego mi je smatrame da ste vije, da ste vije lažljivci. Vi se da upravo čovjek, draga braćo, koji je voli dunjalučki. Uvaženi Efendija Moamer, eh, dobro bi bilo malo da priđeš eh, pri mikrofon, jer nekako osjeća me kad si bliže, boli glas, eh, kad se odalečuješ, gubi me e, govor, da bi dobro čule naš slušac i kao što i aktivno te sluše. Allah'u ta'ala. Čega se čuje bolje? Samo tak, super. إن شاء الله تعالى وما نرى لكم من فضل بل نظن كاذبين znači vi, vi ništa ne ste bolje od nas i mi je bez potrebe da ste vi, da ste vi lažci. Mislim da upravo da je da čovjek koji je bolje dunjalučki pravi da zbori, da zbori ovo narod života je sredina. Nema Allah i draga breća, jer kad bi se vrednovalo da braću i cenne sestre uputija poslanik ali salatu wasalam, nišću nema u dunjaluk. Od dunjaluk nema nišću. Poslanik ali salatu wasalam, biv čovjek koji radi, koji radi za plata, za plata koji radi. I plus radi ke žena ke Hatidja radi Allahu anha, a mi znamo da u tije vreme žene nemale nikakvo pravo, već bile druga klasa ljudi. Tako poslanik ali salatu wasalam, niti ashabi većina od njih nemale nišću. a ti ne znači, draga braća, da, da poslanik ali salatu wasalam ne bi najbolje stvorenje koje je kročalo na zemalska kugla. Ja, znači, ne znači da poslanik ali salatu wasalam ne bi najbolje stvorenje koje je kročalo na zemalska, na zemalska kugla. Allah subhanahu wa ta'ala veli وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ kao milost svjetovima. Znači, poslanik salatu wasalam bi poslan kao milost svjetovima. Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala sam rekao prvo Allah subhanahu wa ta'ala i ke nas draga braćo danas kad nažalost se koristi isto preko će mi kažu ništa bolje od mene ili slično to ili ke nas draga braćo uvek ljudi ne zna da tenet Allah er mi je uvijek e, ili se fokusirame na sitnice 90% dobro mi je tja za negirujeme već samo 70% ti ali što ne uradi za to sačuva. Znači, draga braća i sestru, ja sam otprilike stvari koje može da se desi čovjek, da se čovjek koji poziva da Allah subhanahu wa ta'ala, da poziva ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mi je, bitno je, draga braća, da ne vidimo na hak. Mi je hak objašnjeno, mi je se trudimo Allahom azza wa jalla reče bida uvijek gornja. To nije bida me sebe zatija. Allah subhanahu wa ta'ala u kurančasnim nauči čovjek, čovjek kada radi, kada radi neke. Prva stvar, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala kao sam rekao, du'u ila sabili rabbik bil mawidati l-hasana i poziv na put gospodara svog sa mudrošću i lijepim rečima. Znači da čovjek poziva ka Allah subhanahu wa ta'ala. Te reči, što da poziva, draga braćo, da ću pozivati poslanika dakle, ali salatu wa salam. Dakle, poslanika ali salatu wa salam uvek se spuša na nivo, na nivo. Ako je čovjek pesnik, poslanika ali salatu wa salam govori, zbori, pesnički su njego. Ako je čovjek čoban, ovčar, poslanika ali salatu wa salam, zbori su njego, na osnovu, na osnovu njego. Poslanika ali salatu wa salam, zbori, Druga stvar, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala ne podučuje. Upravo eh, i dava podrška subhanahu wa ta'ala. Zaista nema, draga braćo, veća podrška podrška subhanahu wa ta'ala. Zamisli da, da imaš da imaš vojska ogromna za tebe i zamisli da niko ne može ništa da tu radi u sredina. Zamisli koji je Allah azza wa jalla i moje sve, Allah subhanahu wa ta'ala koji stoji i nas i ta vojska i sve što postoji, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala koji za trška, pa subhanallah, za čovjek slovo, za čovjek danes, subhanahu wa ta'ala, čovjek ne počne od ista stopa da poziva ka Allah subhanahu wa ta'ala na način na koji može, jer ja sam slušao pa veli jedan čehov da kao, Mije sme zdrave veli, pa veli imala 50-14 godine vo Nemačka živi tuščinke. Paralizuana, ne može. Se nadam, uvažene Efendija, da će znaš kje ti sam prekinav. Ajde da probam da ne nije bola linija da se prebasiš na Facebook, pa da malo aktivnije čujem. Vozržno vreme malo su, ja, su dosta prekidi, a interesantno vaše predavane. Ajde, inša Allah. Poštovni slušalci, gost naše navičene emisije Moamer Liko koji zameni v našeg magistra Monapisa Hođa. Svega imame e, priruka dosta naše slušalci, dosta naše gosti koje će biti e, rasporedene kroz naše emisije. Alo, vas čujeme? Alo? Alo? E, بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات خلاص السلام عليكم A se Sa nadam je, poštovom slušalci, da ću uspostaviti veza sa našeg gosta, jer da bi bilo malo pokvalitetno da se čujeme i da čujeme što pripremi i što prenosime za vas. Halo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ne znam nešto, ne vidio na fezu. Ok, vaki ako se čujeme, onda bo ovoga stav uh, eh, bidi so predavane, mnogo dobro se čujeme svega, kad što zgoriš. Dobro, inša Allah, on tako. Evo, pošto ne slušao se, će nastaviti, će nastaviti me sa našeg odbosta. Samo sam najavim da će nastaviti me. Bojru mu, Nakon Rasulullah. Konvašu kaže, veli, da čovjek treba da poziva, pa veli, živo Nemačka ova sestra, 14 godine, i veli, ne može ništa sam usta i radi, i nakon tijeli e, ošla ovo Turska, još da će šeha da posavetuje, što da radi za Islam, subhanallah. Pa veli, on veli se začudnio, subhanallah, uopšte za Allahov din, a ona u ovakvo stani i opet prašu naravno za Allahov, subhanahu wa ta'ala din. Pa, veli on i rekao, pa ako možeš od turski na, namački da podiš knjige, pa ona, subhanallah, mu rekla, ja sam prevela već sedom knjige. Subhanallah, ako ovakvo stanje, draga, vraća se, trudi da uradi, nije nešto za Allahom subhanahu wa ta'ala din. Pa ne znam naše stanje kad će bi da subhanallah, kad će se isplati me ka subhanahu Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla put. Zašto? Jer mi je draga braćo, ne mi je iman upotpunjat. Mi je draga braćo, se, se plaši me. Se plaši me, ne znam o to što, jer Allah subhanahu wa ta'ala velimo Kur'an časnik kao podrška kao podrška e, vernicam. Allah subhanahu wa ta'ala veli وَمَا يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Pa će se osloni na Allah subhanahu wa ta'ala, on mu je dovoljen. U drugi ajat Allah subhanahu wa ta'ala veli Ja ibadi La khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. E robovi moje, od danas ka vi nemate ni strani niti vi za ništa će tugujete. Innal ladina qalu rabbuna Allah, a ti koji E, verat naš gospodar je Allah thumma staqamu a posle ustrad wala khawfun alayhim wala hum yahzanun oni ne će ima stra niti oni će će tugu za nešto Allah subhanahu wa ta'ala v Kur'an čas nisto veri alladhina qala lahumun nasu a tija ljudi koji im rečujet inna naqad jama'u lahum lakum zaista ljudi se okupile na okolo vas fahšavuhum Pa plašite se od nije, oni se mnogo, oni možda ve uvredet, oni možda ve opcijet, oni možda ve udret. Kanu hasbun Allahu, fe zadehum imanen, pa nin iman se povećava, no kao hasbun Allahu, a ni'mel vakil, i oni rečuje, doista je, anahu wa ta'ala, znam kao zaštitnik, a zaista je on divan i prelep zaštitnik, Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, mi je kad sam rekao se plaši me od uvreda, od covka, se plaši me možda od risk koje nego Allah subhanahu wa ta'ala određuje, koje mi ne možemo ništa tuje kako Allah subhanahu wa ta'ala reče ne. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kun fe kun, znači bidi i tija, tija biduje. Allah subhanahu wa ta'ala veri, nahnu narzukukum wa iyahum, mi vas i ni vehranima. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها i naređuj porodici svoj za namaz i bili strpljivoja, ustrajevotja. La nas aluka rizqan, nahnu narzukuk i ne traži rizk, mi ćete, ćete obskrbljujeme, nemaš problem za tija, subhanallah. Ti narađuj namaz, ti pozivaj ka Allahu subhanahu wa ta'ala, nahnu narzukuk, mi ćete hranime, Allah subhanahu wa ta'ala veli. Možda se plašime, draga braćo, da ne bide mi isteran od svoj dom, možda se plašime, draga braćo, da ne ne mučet so razne mučena na Allahom azza wa jalla puta. Znaš što znači ti? Je, ako te muči nekoj, ti ću umreš, subhanallah. A ne sme svesne da Allah subhanahu wa ta'ala kakva nagrada obećava za tija, za tija subhanallah, koji će e, koje će ilezet od svoj dojem, koje će vidjet i od svoj dojem, koje će vidjet mučene na Allahom azza wa jalla put. Poslušajte, draga braći i sestra, Allah subhanahu wa ta'ala šalčava takve تذكر الله عز وجل ربوي أستعذ بالله فالذين هاجروا يا كويتشينة هجرة وأخرجوا من ديارهم كويتشابيدة تسترن وتسفوية دوموي وأوذوا في سبيلي كويتشابيدة ستابلن نراز نموكة نراز نموكة نموي بود وقاتلوا إتيا راتويت وقتلوا إتيا كويتشابيدة وبيانا la ukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah azza wa jalla veliče im pokrijem njihove loše dela wa la udkhilannahum jannatin i će ga uvedem vo džennet kakov džennet teđeri min tahtiha al anhar džennet od koje od podne teče rijeke teče rijeke ثوابا من عند الله تي نغرد od Allaha والله عنده حسن الثواب aka Allah subhanahu wa ta'ala najveća najveća nagrada i najbolja nagrada Pa Allah subhanahu wa ta'ala obećava, draga braćo, džennet. Obećava Allah subhanahu wa ta'ala da će zamena, da će ni zamena e, naše loše dela u dobro. Ule, e, yubedilu Allahu sejiatihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala će im e, zamena njihove loše dela vo dobre. Pa subhanallah, koji čovjek sada, čovjek sada, draga braćo, da propušti e, vakva nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala velimo Kur'an časni opet kao, kao podrška vernicam ka ne podsjetit će Allah subhanahu wa ta'ala na poziv da poziva me ljudi ka Allah subhanahu wa ta'ala pa Allah azza wa jalla veli sta'idu billah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله pa zar ima poubavog govornika od tojago čovjeka koji poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Koji može da zbori pubav od čovjeka koji poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan i koji radi dobra dela. Wa kala innani minal muslimin. I rečuje zaista sam ja musliman. I Allah subhanahu wa ta'ala pošto poznava ljudi, pošto on stvoritel naš, zaista on Allah anza wa jalla ne poznava pubav od nas. Izne da čovjek koja će poziva će biti napadnut od, od ljudi. Pa Allah Azza wa Jalla veli, wala tesana tu, wala se je. I veli, ja znam da lošo i dobro ne si iste. Idfa billati je ahsan. Pa ti veli, dobro, uzvrati so lošo. Estaufirullah, ti lošo uzvrati so dobro. Fa idha alladhi bejnaka wa bejnahu adavatun, ka annahu valijun hamim. Pa togva, što ti uradi v lošo, kad će mu vratiš to dobro, on zaista veli će ti postane prisni prijatelj postane prisni prijatelj. Ali wama yulaqaha, ali ona može da postigne samo illa alladine sabaru. A može da postigne samo te što se strpljive. Wama yulaqaha illa muhaddin azim, i te može da postigne što se vrlo srećne. Dakle, čovjek da bi postignav, draga braćo, da bi bio najbolji govornik, treba da poziva ka Allahu. Treba koja će mu suradi lošo, da uzvrati so dobro i da sabura na ovoga put, a inša Allahum ta'ala će bide od te Allahuma adza wa jalla roboj koji je nazav du hadzin adu koji će bude srećne na Allahum put, koji će bude srećne na dunja luk i koji će bide srećne na ahiret. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nučinu od vakva Allahuma subhanahu wa ta'ala roboj. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje, da ne razbude Allah subhanahu wa ta'ala od ova dlaga i teška dremka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomože muslimanom širom sveta kje bile oni ugrožene. Molim Allah subhanahu wa ta'ala u najkraće vreme da uništi sve kafiri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga pomože muslimani sa svoja vojska. Molim Allah subhanahu wa ta'ala nam da se smiluje, da ne učini od ti Allahuma azza wa jalla roboj koje poziva ka Allah subhanahu wa ta'ala na najbolji način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne sačuva da ujedini Allah azza wa jalla srca Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas od kaburski azab, od jahannamska vatra. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nujni od društvo poslanika šahida iskrenih Allahu i azza wa jalla robova. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala opet da ni ujedini srca, jer zaista draga braćo, danas kaj vrijeme koga srca muslimana, draga braći i cenine sestre, se razjedinuje, a ti ja mi je draga braći, naše postupci, jer razjedinuje naše srce, draga braći. Volajte ne muslimani, ne na strana, druge na druga strana. Da Allah za ođele sačuva, a ne mogu da mislim da Allah subhanahu wa ta'ala ne znam mi što radimo, Allahu bi gafili Allah subhanahu wa ta'ala obavešten zne od dadka draaga baracho noova guadin yeroo avera draaga bracho čuvala spijeći والله دراجة براتشو دا بيتشوك أدرجا فالله سبحانه وتعالى دين مرة دا تفوية الله سبحانه وتعالى ستشوك وك جا زانيش شو ساك أكوشوك سبحان الله ساك الله سبحانه وتعالى من سجرت ويا الله سبحانه وتعالى الله عز وجل وفومجة شوك وتكتشن نتسنى الله سبحانه وتعالى شكو سكربي fotke neće sena da čovjek. Dakle, inša Allah, ta prvo posjetit sebe, jer veli poslan selam adinu nasiha vera savjet. Dakle, vernici mora da savjetuju jedne druge. Ošo djelo da se posavjetuje za tije, inša ta'ala, molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da ne sačuva. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم دعوانا نعم من ناشا dova upodena od našeg gosta Muamira Liko. Uvažena Efendija, mašala, dosta ste se potrudile e, neočekivano da se podružite sa nas i sa naši slušalci. A, kako je vaše raspoloženje da imamo jedno nagrodno pitanje s obzirom da praktikujeme ti avo naše emisije? A se, a smo navezamo, Muamir? Na veza, na veza. A, a si raspoložen za jedno nagradno pitanje da postavim je našim slušalcam? Pa, inša Allah, untana, će postavim. Ajde, budu. A možete? Odma, a? Svega odma. Može i da napravime pauza, može i odma, kako sakš ti? Ja, inša Allah, untana, će postavim, će postavim odma. Ide pitanje. Alo, Allah subhanahu wa ta'ala narod Nuha alaihi salatu wa salam so što je uništiv. Što im da kao kazna? Još je noš. Allah subhanahu wa ta'ala narod Nuhov su koja kazna go, go kazni. Mm, dobro. Sme čuli pitanje, Bož sam slušao se, evo prilika vi je da dadete odgovor na komentari kao što će go dobijete tamo na naša stranica na Facebook i na naš broj telefoni pa bojrom za odgovor. Ne sumnjam je da će dobijeme odgovor od naših slušalaca ili me na pauza. Da li je, da prašam našeg studenta s obzirom da je nego dva sata malo pokasno, e, kakva je situacija i raspoložena, da li da čekam drugi dio emisije ili da se poselam ime? Ja, inša Allah, nije problem. još nije kasno. Onda ideme, onda ideme, ideme, ideme na pauza, pa se vraćamo u drugi deo emisije. الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أروآه استغنى أروآه استغنى أروآه استغنى إن إلى ربك رجعا إن إلى ربك رجعا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب بسم الله الرحمن الرحيم كادوا يا ميوسوانو i tamnice do panu Jusuf lijepi uzdahnu dosta mi je Allah moj Jusuf lijepi uzdahnu dosta mi je Allah moj Ti riđi je žeđno se, kofu praznu donose, nad jamu se nadnose. Dosta mi je Allah moj, nad jamu se nadnose, se nadnose dosta mi je Allah moj. Dokaz isne usnije, prođu teške godine, do te obe njezine. Dosta mi je Allah moj do te obe njezine dosta mi je Allah moj eto dana radosnog i mog babe karnog i devleta rahatnog i devleta rahatnog dosta mi je Allah moj i devleta rahatnog dosta mi je Allah moj svaka noć ta dan rodi Allah muku providi providi svemu kraj se nahodi Dosta mi je Allah moj Svemu kraj se nahodi Dosta mi je Allah moj Hasta traži dermana Hasta traži dermana asker svoga sultana Aşık dragog insana Dosta mi je Allah moj Aşık dragog insana Dosta mi je Allah moj ای الله svjetlo duše i plavog neba vlasniće Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. Usuza kad sen gushim kada srce tužije Dozivam te oči sušim čujem tvoje se Ey Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te koliko se tebe stidi Ej Allahu, ej radosti nada svima radostima Ja iskosi sve ljubavi, ali ko tvoje ne imam. Timene moj ostaviti tako ti velikog subhana. Ja ću tebi tabu činit grješan alđana odana. Ej, a Κολι τε ονά βολή η κολκοσε σε τε βέστη δι. βολή η κολκοσε σε τε βέστη duža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce islama da sam Bog dobio bar prah pod tvojim nogama. Ti si milost nam i dar, žarko sunce i islama. Da sam Bog dobio bar prah pod tvojim nogama zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje. Salamu alaikum, a si tu je? Halo, salamu alaikum. Alaikum, salamu, rahmatullah. Pa, Ovde. zar ne bi bilo bolje malo da čeme da poučiš ti nekoj ilahija, nego ovaj što oni se presnimak, znači oni se dobre, sve fino, ali malo direktnije da se družime, otvorenije i tako. Inša Allah, da će pokušam ja, pošto malo ja. Pa ne, ne znam jak i vas ne ništa sporno, ali tak i naša ekipa veli, zaš bi sme slušali e, nešto snimeno, ka možemo da čujeme direktno, evo prilika ima da naš voditelj saka malo da te poselam i čuje. السلام عليكم أخا السلام ورحمة الله وبركاته Gdje si vokat? Evo. A si dobar? Dobro, alhamdulillah, kje tebe, kajde? Školo? O, alhamdulillah, alhamdulillah, super. Veli, a će videmo duel nešto ili svako za sebe? Ne, ne. <laughs> ne, a? Kao što zaka, ja uvek sam raspoložen, inša Allah. Evo, pošto... Jedno, pitan se, Muha, kratko, pošto ja nešto gariva činem. A može? Halo? Da, da, se čujeme. Gledim jedno pitanje, kratko, a može? Ako vide kolajno može, ako ne teške, ja <laughs> ne sam znači, tu je. Ti, ti možeš i slatki i teške, ali ovo je vrlo jednostavno, možda se nešto pojavljamo, šao sam. poslije. Čovjek kad je problemi a, finansijski, emotivne, socijalne, zdravstvene, bilo bilo kakve, da li da osabura ili da, da se žalosti na sebe ili da traži neko izlaz drugi? Halo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, rahmatullah. A, najverovatno malo smo izgubili veza, a Nurudin postaje jedno pitanje, ne znam da li si očuf ili ne. Ne, sam ću, sam ću. Evo prilika da se ponovi. Evo prilika da se ponovi. Brat, kada je čovjek vo nedače, onako situacija emotivna, psihička, fizička, materijalna, duhovna, da li on da savura ili da traži nekoj drug izlaz ili da se žalosti na Allaha. E, pa sada inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala za svakoj problem koji mu dav, dav i za tije rešenje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nijeden problem ne ostavi bez rešenja. Dakle, čovjek ukoliko je go nedača ili go zadesi musibet, Prvo treba se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, da ti ga prihvati da ti od Allaha subhanahu wa ta'ala kao iskušenje. Prva stvar. Druga, ako ti je e, iskušen ili ti problem, ima sebe ili uzroci. Znači, prim, ako te zaboli, za, i ti je bolest, jedna bolest, onda ima ti za ti doktor, onda je dozvoljeno i bolje da ti traži sebi onda može slobodno da se da traži sebe a da se žali na Allaha subhanahu wa ta'ala nije, nije, nije, nije moguće jer Ejub ali salatu selam je zove najbolji primjer drage braćice i sestre Ejub ali salatu selam kao za nedaća eh, Rabbi, eh, me sen je durru wa entarhamu rahimin. Mene je snažila nevla, a ti se odnosti vi. Znači, treba da, eh, da preduzme sve i sve, da se ostane na Allaha, da preduzme sebebi i posle da sabura i da dove Allahu da mu dade izlaz od ta situacija. A možda čovjek da reče ja me snašla situacija i nećem sebebi da preuzimam, nećem da idem ke dobro, ja će sabram inša Allahu. Ja je bolje, jer je svoje kuhani uvijek mi e, sabura na tija, nikad ne zroni sebebi. E, e, ne se na Allah, ne sabura i dovi ili Allahu. Znači, ja iman. Dakle, čovjek treba prvo, inša Allahu ta'ala, da se opet Allaha, ako može, ako tako da traži sebebi u Islama, znači da ne izrati ja sebi van Islama, znači u granica Islama koje je Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, onda nema problem, inša Allahu ta'ala. da te Allah nagradi i što ono pitanje ja više ne te opterećujem. Ajde, inša Allah. Sestra bila, znači, od nezine malove godine, znači, od deće bilo sve ovo namaz, klanjala sve namazi, poštovala, čak bila do pre nekoj, nekoj, nekoj mesec pokrijena. Ona samo š, čak eh, bila na, na studije u Sarajevo, on, jedna od najjake, najjake medrese. Sestra samo šogaznala šo zapad, nebitno si ako koja država, da, da, da. Trnava i Marama i Gandlerova promenila e, sija ti reći mi kad je neko ne reću ja od, od sebe si napravila prosto rugova ti si prosto izgubila sama sebe a ona veli pa nema veze može da bude muslimanka i i, i ne pokrijena, ali neko je veli, pa ti si bila pokrijena, pa nosija, da ne si vajda, ti si bila i svega si totalno sve otkrijena, znači, ona se koji je, da reći me, ne, nekoj princip, sve koji je nezi kazna od Allaha, koji je, re, objasni malo bolje. Pa, povesta, brat, vaki, inša Allah, znači, e, dova, Allah subhanahu wa ta'ala ne podučava v sura imran v prva strana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'de id hadaytana. Allahu ne ni ne srca nakon ni se uputi. Znači nakon što nisi dav uputa, ne ne trgaj Allahu taja uputa. Znači čovjek treba stalno da dovi Allahu uh, da ostane da Allah subhanahu wa ta'ala gostaje novog put. Uh, e, prvo, stvar, ona pošto veliš prvo, alhamdulillah, bila pokrijena i slično tome, nakon što šla zapad, to otkrila. Ti je e, dokaz da sredina, sredina ga podsjetiće na, na tija. Sredina ga podsjetiće na, jer poznat hadis poslanika, ali salatu wasalam, znači čovjek što ubiv sto duše. Pa kao šov ke, ke učenjaka i on mu rekao, e, idi napušći mjesto, napušći tija mjesto, jer tebe tija mjesto te podstičelo, te podstičelo. na tog greh, idi na tija mjesto kje ljudi obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Treća stvar, znači, ona što ili može musliman kada bide може муслиманка да биде е, и Исто, ка сега да идеш мајца некоја да земеш нормална мајца за 5 евра и да земеш мајца само да има на таа мајца, онда фактички да испанува таа 50 евра мајца. Исто е така, значи. Исто ка Шехул Ислам Ибни Темија го прашујат е, зашо муслимани покриваја жене. Па Ибни Темија Шехул Ислам рахимахулла зима две бомбоне, една завиена, една одвиена и ги фрла во каф. И му вели земи, која ќе земеш и он зима zavijena. Beli zaši, rova je počista, znači e, isto tako i je ženska osoba, draga braćo. Ukoliko ženska osoba, ukoliko ženska osoba se otkrije, se otkrije, ona uvek oči u oči što bi se reklo sa šejtana. I uvek veće se šanse, veće se šanse da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da počini greh nego od e, tija sestre što se pokrijene. Jer kad će pogledamo statistike danas kako sve ljudi Najviše silovane ke se deša, ke ljudi koje se otkrijene, ke ženske osobe koje se otkrijene. Zašto ovo nije nam e, e, država ne se dešava silujene e, da, da nekoj siluje da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva okljena muslimanka. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, je štiti sestre i ljudi se ustručava i drugačije glede. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala prvo ga uputi, a posle da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva možda ga trnaf od, od toga put. Jer čovjek Allah subhanahu wa ta'ala veli Pa i da asabekum musibetum febima kesebet ejdikum. Znači ako ves najde neko bela, ako ves najde neko nedaća, tije jeste od ruke vaše, od zbog gresi vaše, draga braćo. Ako čuje kas najde nedaća, jer kaš veli poslanik ali se ratu vasalam, ima neka reč, ima neka reč, čovjek će ga izgovori, Allah subhanahu wa ta'ala će se na, naljuti zbog te reči, će ga uvede u džahennem. Ima isto takve reč da čovjek će ga izgovori, Allah subhanahu wa ta'ala će bide zadovoljen od te reči, Allah subhanahu wa ta'ala će go ќе го уведе во дженет. Затоа човек треба максимално да се труди да пази шо збори. Ел вели посланик алейхи салату веселам во хадис: "Мен кана јумину биллахи вал јаумил ахири, фалјекул хајран ау лјескут." Човек кој верува во Аллаха и во судни ден нека изговори добро или упротивно нека нека трае. Значи човек треба да се труди. Аллаху алем, Аллаху алем. Можда она изговорила некои речи што Аллах субханаху ве таала се расрдив. pa Allah azza wa jalla dav kao kazna tija da, da ona se otkrije. Jer kad sam rekao, oni ka, ka počinile toga greh, فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. Znači, kad izele od toga ploda Adam ali salam i Hava, počnali da im se otkrive stidne mjesta. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala se nalutiv na njih i im se otkrile tija. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zne, ali ja mu je gledane E, je vakja, a opet Allah, Allahu alem, Allah najbolje zna, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga uputi opet na, na put istine, molim Allaha subhanahu wa ta'ala ako počinila gre da se pokaje nekoj, inače, inače da Allah azza wa jel da sačuva opasna situacija. Muha halali još jedno pitanje, ako može. Inša Allahu ta'ala, ako znam, tu jesam. Mlad čovjek se oženi, ali još uvijek e, ima a, žena kasura, telepa, mašala, muslimanka. Aha. Ali on još Aha. uvijek go interesuje druge žene. Kako je Kenego situacija? Da, da. E, pa, svega lake, brat. Prvo, e, čujek, poslanan selem veli, ko ima mogućnost, neka se oženi. Znači, ko ima mogućnost da se oženi. Ali ovdje kad se reče mogućnost da se oženi, ne se odnosi na ko ima pare da se oženi, neka se oženi slobodno, već ko je spremen za tija da se oženi, jer čovjek, subhanallah, ti, uh, tija je jedna vrlo važna odluka, životna odluka, znači ti biraš saputnika koji će deliš i dobro i lošo vutre, uh, dakle čovjek treba prvo da bide odlučen, da daje čvrsta odluka da saka da se oženi. Druga stvar, čovjek treba da zne čovjeka za ošćog osaka. Zašto go saka? Ako čovjek saka radi dunjaluške interesi nekoja osoba, onda je tija normalno on da, da neće go interesuje ta osoba, da će go interesuje druga i sasvim i slično tome. A ako čovjek saka, pošto veliš da ona mašala, alhamdulillah, sestra, a ona ako ga sako ima Allaha, ako ga saka on, e, Deka ona pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla će mu dao njegovo srce, u njegovo srce ljubav prema naku, a on neće ga, neće ga očekuje. Jer ima poznata priča, poznata priča da čovjek mladić koji ješao u nekoje mjestu i mu rekao balajku da mu najde nekoa, kaš objasni šeh Idris ga kaže fove, da mu najde nekoa e, sestra i da goženi su ona, on mu našao, ne mu ne mu se sviđala, i nakon ti lega priča pa ona kao razbudila za noćni namaz da bi upotpunila hadis poslanika ali salatu wasalam i veli on kad ka sam stanak i kad sam ga polav subhanallah ne sam ide lepša, lepša osoba ona. Tako da čovjek ako saka radi Allaha subhanahu wa ta'ala ne će pola nikog drugog. Ali on, Allahu alem mu je mišljen, on ne ga saka na radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer čim go interesuje druge osobe, on ne saka na radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer da ga interesuje, on ne bi polav nijena. Ona bi bila za nego, ona bi bila za nego kraljica. Allahu alem, Allah azza wa jalla da upućuje, amin, ja Muh kada, te, Allah nagradi svaki hajr da ti olakša studije, moj život svako dobro, inšala, pa inšala se čujeme od mene, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, Allah da me nagradi, inšallahu ta'ala. Poštovani slušalci, dosta proradi f, privatni telefon, to jest kada čujeme privatni telefon od našeg voditelja Anurudina, uh, e, i on malo bi trebalo da okrene naše slušalci na naše javne broj ili javne e, linije koje se dostupne našim slušalcam. Uvažena Efendija ima tamo nekoj odgovor, s obzirom da ne nije poznat da li je tačan ili ne, kako je vaše raspoloženje da prolistate pa da čujeme e, ke se nođame. Ja, inša Allahum, tada ću ja. Pošto malo i slava mreža i od kemene mene mi pišu od Bagi. Tako da, dor se snajdem odma <laughs> malo poteško, inša Allah, tada. Samo da vidim. No, no. So, E, odgovori vrustem elezi so barutne lopte, a onda potop. Allahu alem, ali potop je tačno. On I drugi brat ovdje odgovori Framel Ljazi so potop, rekao, alhamdulillah, tačan odgovor. Može obadajte da naručite po najlahija, a vi da im upotpunite tija žele. E, pa poštene slušao se, vi koji ste se potrudili da davete odgovor na naše nagrado pitanje na današnje naše emisija islamske teme drugi deo koji postavi naš gost student Momer Liko. E, vaše odgovori se tačno s obzirom da smo čuli da naš gost najavi da se tačne. A o svaka doba, znači, mi smo na raspolagane vama ako ste dobre vole da naručite vaše žele, a mi je svega će zatražiti i mi je žela od našeg gosta da izući neko ilahija koja će biti strikno za ekipa Radio Bambus i za sve naše slušalci, pa se nadam da neće ne odbije naš gost vo ova naša želja. Pa prvo, pošto mi došla, inša Allah, na posebna žela, A može vot... A, prvo da upotpunim tajer, vaša žela bila druga, ja kao što vidim svega u ove situacija. <laughs> Tako da, inša Allah, neće biti svetna. Pa ne sporno ništo, znači i drugi, na, ako se slušalci bo pitane, ipak mi uvek davame prednost više slušalcam nego a, nam ovde u studiju ili vam kao gost. Ti je jasno, vi je u drugi dio emisija. Pa Bujrum, samo da čujeme za kogo je kako, bi treba voditeljska najava ili samo direktno da ispunite žela. Pa može voditeljska najava, inša Allah, tada Ajde, voditelj da kako. Da čujeme kako. Dobro. Dobro se čujeme, da čujeme kako? A, inša Allahu ta'ala će bili ilahija za Finska i za Italija, inša Allahu ta'ala, pošto došla posebno od Ađibavete i Ađinana, inša Allahu ta'ala, za svoje unuci u Italiji i u Finska, inša Allahu ta'ala. Pod, eh, pod naslov, pod naslov ilahija. Kad u jami Osmanu, ponapre što ste ga puštile za Jusufa. Okej ali salatu. E, poštovani slušalci, vidite za zajedno su nas, evo jedan selam od Tadži Babete Adžinana za svoje unuci Vokvinska i Italija. Ilahija koja će provući naš gost Muamer Liko. Bujro. <clears throat> Inša Allah, glas će me posluži. <clears throat> A se čuje vake dobro? Dobro, fenomenalno za sega. Alhamdulillah. Kad u jami osvanu i tamnice dopanu, kad u jami osvanu i tamnice dopanu, Jusuf nje piju zdahnu. Dosta mi je Allah moj, Yusuf niye piyuz dahnu dostamiye Allah moy. Tirici yejej nose kofu praznu donose. Nad jamu se nad nose. Dosta mi je Allah moj, nadja mu se nadnose. Dosta mi je Allah moj, dosta mi je Allah moj. Dokazi sne usnije, راجو تشک گادینه دانت آبن یزینه دستمی الله موی دانت آبن یزینه دستمی الله موی Entona narados nog imog babe kaharnog, i devlet tarahatnog, nog je Allah moj. I devlet tarahatnog, dostami je Allah moj. Svakanon sad rodi, Allah mu kuprovidi, svému kraj se nahodí, dostami je Allah môj, svému kraj se nahodí, dostami je Allah môj. Hasta traži dermana, asker er svaga sultana Ashik dragogintana dostami Allah moj ašik dragog insana Dosta mi je Allah moj, dosta mi je Allah moj. Maša da te Allah nagradi. Aval. Amin. A, poštani slušalci, evo, možete svega slobodno, znači, da naručujete vaše žele i tujeka je direktno da ga izuči naš gost, e, s obzirom da smo ispunili prva žela koja pristignala, što imala prednost, evo svega će biti nešto za nas, kao što smo rekli, za ekipa Radio Bambus i sve naši slušalci i Lahija koja će provući ponovo naš gost. Ono Allah, Tara. Sviđa mlogu Ilahija. Koja će čuje me? Halo, salamu alaikum, s čime? Salamu alaikum, samo da polam malo. Da. Aha, pošto grupa ovdje kad došla će klanaj namas, možda posle malo kasnije ako sakate da ne ge... Pa ne bi bilo fair da ometame nekomu jer eh, sa obzirom da naša emisija je i naše družene druge sve poštane ga ni moje ovdje kao ovdje sme zajedno, ali ne ga znam ošte. Če završit oni za dva minuta, nije problem, <laughs> jer ke svegašnje muslimani, subhanallah, da sačuva ke nas jacija nama za deset minuta završava, tako da neće čekame mnogo. <laughs> Do četvrta ga ubaci odmah. <laughs> Allah da sačuva. A, dobro, Muha, ajde mi kaže za tije gosti koje sme je napomnali, da li će imame prilika nekoga da se priključi, jer hm. s obzirom da ima dosta zainteresovane vo naši slušalci. Pa inša Allahu tala, ja se trudim, ja stalno zborim, ali oni, pošto i slabo se viđujeme vo zažno vreme, jer oni ja vo osam i mi počine časoj do tri, nekoga do četiri daneska, i oni toga idet, posle na večer ime neku času i slabo se viđujeme samo na namas ovde kad dođeme, kak slano me zajanu ih Allahu ta'ala. Oni rekli se ga, ja ne odem se, <laughs> da im se nadmećem seger Dobro, On, još, još, jedno, još jedno a. se potrudi ga ponudi i kaže im da ima zainteresovanost i da nije žele da ni bi da, u studio, pa onda ako ne može, nije nikako problem. Hvala Bogu, hvala Laku, imam emije koji da ni se priključi poput eh, vas, za Idriza, za drugog, trećeg, petog, Haris, ni se najavio svega od Nemačka i sad kao on zavutri ili zavutro što vidi me kako čebide i nego da priključi me. Znači ima me, dosta, dosta ima me svega mašala pri ruka da ne bismo bile prazne su emisije, ali ako se slučajno uključit, mi smo uvek eh, na raspolagane i raspoložene za bilo koje naše goste. Hvala. Inshallah, Allah, inshallah, Allah, ima, A, alhamdulillah, inša Allah, misliš, da se poveća takve ljudi. Muha, šta misliš ako ti smetaš da izučiš tamo, pošto imaš ti kad se neki je namošao kako bi bilo ovde raspoložene Nurudin da izuči nešto? Ne, ne, ne. A? <laughs> Ajde, inshallah, Allah, tale, ja bi sam poslušao, nije problem. Ajde, Nuru. Ne, ne. Bismillah, ajde. Ne, ne, ne. Gdje će daši? One da, oči su ulazniš ako ideš bez vakva raspoložena i ne, ne ispuneta želja. Primi ga jedan. Da, ne-a nećem. I še neće nosiš ima će gorivo. <laughs> Može i ta. A? Че пуе он? Кому е флам? Муамер, селам алейкум, ей. Алейкум селам. Ништа, саки хајеш, ела, лепе студије. ali ja ovdje ne sve stažem, ja ovdje bi preporučio i našem gostu i tebe, kad će nekoga zatražiš odgovor ili nešto od naše gosti i oni da ti reče dvake, aj selam alaikum odma, treba malo da, da se uključiš i da, da ga trinješ i jedna, znači da se osvežime u ova stacija. Da, da, ne bi bilo. Interesantno, kad si se uključili gledanice da te sluše, čak izbjegavaš i vodite da vidiš nekako da pa izučiš nešto. Kada ti vodite mojeg zlatan, ja nema Ja iskosi sve ljubavi Ali to tvoje ne ima Muha na veza smeka će može samo mi najaviti Nemoj ostaviti Tako ti velkog subhana Muzika Ja ću tebi tabu činit grješan al džana dana. Koliko se tebe svidi Ti si ruža džennecka Najljepšega mirisa Ti si čežnja mu'minska Uzdah aška iz prsa Ti si ruža dženecka, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce islama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Ti si milost nam i dar, žarko sunce islama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama da sam Bog dobio bar prah po tvojim nogama. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem karan. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan. Da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, Muhammede, moja duša tuguje, da te greli sanuje. Allah traži me naši slušalci koji je dale odgovor na naše nagradno pitanje što postavio naš gost Muamer Liko i prva je Lakija nosi naslov Jetim punina žela, a specijalno za a, Ramela Ilijazi. Volim se da te Allah nagradi, da vas Allah nagradi za vaš trud koji ste se potrudili da odgovorite na naše nagradno pitanje. podsjeti me da je specijalna ova ilahija želja našemu slušalcu Ramelu Iljazi koji se potrudi da dade odgovor na današnje naše nagrodno pitanje. i ispunata žela zaslužena našemu gostu Ramilu Ilijazi. E, nakon njegova žela nastavno je da se družime s našeg gosta. Halo, salamu alaikum. E, Asme na vezam, Omer. Omer. obzirom da smo se isključili malo od veza sa našeg gosta, najvjerovatno će se priključiti, makar da se posiljanimo, ako ništa drugo. A poštovni slušalci, da ve podsjeti me kako teče naš program i kada se naše emisije koje se rezervisane zvo, ova nedela, znači svaka nedela, s obzirom ako još nešto ne priključime aktuelnije vo družine. Znači, danas je sreda, vo sreda gost naše emisije redovno je magistar islamskog parava, Munafis Hođa, koji deneska bi zajedno su nas i nakon opravdanih razloga odustana od emisija so Alal i u međuvremenu se priključiv Muamer Liko koji je i dalje su nas ovde vo emisija drugi deo. Nakon njegovo divno predavanje sme se podružili malo i drugi deo. Ako se uključi se posljednavima i će izući još jedna irakija koja će biti za kraj naše emisije. Bosna, ova emisija rezervisana terminska emisija je vo petok e, na večer, emisija koja se vika dosta bilo, vreme je da se razbudime, vo ta emisija gostuje predsjednik sela, reseli se Džinđu Ikmet i najvjerovatno čime i druge odbornici, kao i kontakt sa so svi vas koji ste na Tosir Bamos radio preko naše dostupne linije. Vo sabota je ponovo islamske teme vo navečerne emisije i gost e, naše navečerne emisije redovni gost, uvaženi Efendija Idris Idrizović. Poštovani slušalci, kada je on gost, e, što pujeće pitana postavljajte, jer e, čuje me i malo da je dosta spreman da se potrudi i odgovara na vaše pitana. Možete, znači, od danas do sobota slobodno da ni postavite i pratite neko je pitana, te evo, ta je naša emisija, drugi dio istanske teme, čeg je postavlja me nemu e, redom i tako je kroz vaše će se iskoristiti i mi i drugi naši slušalci što ću čujeti odgovori. Ivo ponedovnik je redovna emisija koja održava Muamer Aliko, s obzirom da ovog ponedovnik dopuštiv našem gostu koji bi od Mahidonija Ebu Idris uključen i smo se družili sa nego tačno 100 minuta do naša preferencija 1.0.0. Umeđu vremenu naše najavene, naše slušalci, upravo momentalno da, slušalci, a nekoga, nekogašne gosti, ni najavuje da će se priključiti i tražiti eh, po nekoj termin da videti i oni gosti o naš eh, studio ovde, koje će videti direktno povezane od dijaspora Nemačka i drugo mesto koje se javlja. Če napravime raspored, blagovremeno će informiši me naši slušalci i direktno kad čujete glasi, tamo preko naš profil, preko naš eh, Facebook, gde se počesto družime. Uvek vidite so Radio Bambus, jer ima i što da čujete, za sve vaše potrebe, sve vi je na raspolagane, kontaktirajte nas na naše broj telefoni, Viber, WhatsApp, Facebook, kjer god možda ne dobijete, mi je sme za vas tu je. Što više slušalci, više volja nam ekipi Radio Vamos za družene vo naše emisije. E, da prašam je našeg gosta, je tu je, ili on se priključi da hvala nama tamo, alo, salam aleikum i da li ne sme na veza so Muamera. Do kraja puta dođeš ti, svanti ćeš da sve je laž, ostaćeš sami napušten. se okrenimo i recimo Jahu, samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo Jahu. Brate, alaikum salam wa rahmatullah. Dobro da smo se čuli i e, nezgodno je da se ne poselamime, a da se isključim i odjavime od družene. Ja, inša Allah. Znači, e, vaki mi smo ispunili umeđu vremeno žele našemu slušalcu koji odgovori na naše nagradno pitane, a svega je prilika da čujeme od e, vas e, Buruk. Ja radio vam buta. Ne, ne, vamo gosti nekoj ne ilaze dvo studio, pa sam rekao bojnom njim. A svega je prilika da čujem od vas da vi je pročite Jerelakija, znači koja će vide specijalno za nas ovde u studio i naše slušalci. Normalno mi je ga delime uvek su naši slušalci, evo momentalno i nekoliko naše slušalci ovde ni stignale u studio, pa koristiti prilika su išare, znači ne može da provore s obzirom da je mikrofon uključen. Koristiti prilika da te puno poselame tebe i sve naše slušalci. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ayet inşallah Teala beyiz için. آ انسانون مجنی آ حالاست آسوایی پاند منا پادشتی تشکن کن تبی آهالی میس مو سامو پراش کمالاش توی ناوو زملو پالا پازر میسلیش بولی سی kamen pokorni. Pred Rabbom se ponizi svoga brata, ne svini uvijek misli, manisinego drugi robowi. Mi smo samo praška mala, što i na ovu pala, a džennet zabranien. za sve one, one. Mi poslani ne bi ni ta shabi njegovi, zar ti da se oholiš kao šeitan? prokleti. Mi smo samo praška mala što i na ovu zemlju pala, pa zar tako si čušni čovjek da se oholi. آ انسانون مچنی توب ربو او چینی سو زگرلی ای حلالا زاتراجی Miso samo praška mala, što i na ovu zemlu pala, a dziennetje zabranie za swe one ohole. E, poštovni slušalci, nesporno je niko ako je naše gosti da gela nagradi koga gost me zatražili nešto, oni ne ispunavaju. A isto je ekipa Radio Bambus, naš studio ispunava i nim, a, nine žele po mogućnosti i vam, poštovni slušalci. Uvažene Efendija, svega šo? Svega, ja ne znam, je punavam vaše žele. <laughs> Dobro, ne pratiš, znači uvijek si uz nas a, sada bi bilo vreme, kaveliš da se poselamime i kako je vaš raspožene? Ja. Ja, kažu, tako te ja, kažu, vi jeste svega <laughs> glavna uloga, ja, ovdje, kažu, će mi se reći. Ali ima nešto od začoše da ti se šepina, da ti se reče nešto da ispunime još ili Njele, nema, nema, od mene nema, od ke vas ako ima slobodno. Za svega nema, slučajno ak ti sari da ne deluje se nešto, a to dok je. Dobro, Muha, vak je, e, brat, e, malo normalno se našali me. E, ako se potrudite umeđu vremeno da uspostavime vez da su naše druge te gosti, dobro je, ako ne, uvek ti sakame da videš uz nas, i kad se, i kad se druge naše goste ovdje u studiju, pa nekoga da dadeš podrška, da e, napraviš e, kašulići malo e, razlika, odnosno kombinacija malo da se pravi u emisija. Koga god gostuje naše gosti, ka možete, ka imate mogućnost, s obzirom ke vas da znam da je drugačija situacija i su obaveza sa školo i su obaveza i vremenska, Eh, da vidiš uvek eh, uz nas, znači eh, kao jedna naša produžena ruka ovdje u studio, kao imame i druge gosti osim tvoj termin kaj je. I drugo ne bi znav, ne bi mogo što da ti rečem osim da te poselavim, da ti zaželim uspeh u dare školovane i da ti se uvažava je, da ti Allah omogućava svet koji je dobre nijeti. Se nadam da imaš dobro namjerne nijeti ka za školo, tako za emisije, tako za, za drugo kroz tvoj život. A sme navezali? Amin, amin, amin. Znači tu je sme. E, pa ti je bi bilo muha sve, veraš naše navečerne emisije su vas, jer malo je, je nas temperatura ispod nula dosta, ali emisija ne zagrijala, pa da ne zabravime nas tut, e, da se posjetim. <laughs> Alhamdulillah, pa da, inša Allah, mi tada. Ќе се чуеме опе. Си задремав ли некако послабо ни се чуеш? Не бе, не, ја не се субханала, ја. Не сме да биде, иншалла. Не сме да биде тија, након на емисија Исламске теме не иде емисија, доста било време да се разбудиме. А ти е јасна таа емисија која е? Како? Nakon emisije islamske teme, svega sljedeća emisija nije na red dosta. Bilo vreme da se razbudim, a ti je jasna koja je ta emisija? A, jasno, jasno. Jasno mi je. E pa, vreme je prošlo samo. Da, da, sa, ne prošlo, nikoga ne je projedeno. A, saka mi, Dobro, bolje, da. Saka mi i ovo ta emisija da ne vidite učesnici, kao što bi naš Idris Efendi, ovo prošla emisija, znači, ovo petok, ali ako rekao, poslije 20 časova, znači naški da rečeme počne razvira naš slušac i postare osobe od 8 sad na večer će biti emisija Dosta bilo gost vo eh, studiju će biti predsjednik sela i najverovatno još nekuje nove članovi koje će dojde to da se podružime pa inšala očekujem me upustvo i od vas za hajrli taja emisija da bi došlo do zbližavane kroz vaše predavane znači naši slušalci dosta čujeti slušaje mi je slušam isto ovde na koji način i kako bi trebalo da bide jedna čvrsta i dobra zajednica i kroz e, planovi od dijaspora naše braća meštani sela Restelice smo čuli evo prva emisija od mnogo meštani se javili, smo se družili pa sakam da skrenem pažnja i tebe za ovo ta emisija da ne bideš učesnik makar su nekoj predlog ili ili neko je upustvo kad što koristite prilika kroz naše emisije da iznesete nešto što se tiče pokuran i ne što uvaženi Idris Efendija uvijek se odgovori i znači u toj smjeri u ta linija. Inša Allah, on tala se potrudim, inša Allah, on tala izvatio. E, pa mu se korisnim prilike, ja ne sam navik na vakidu, ne reći, slušao sam dosta da rečem, da te poselamim <laughs> i da privedem je kraj za današnje družine. Vazi, ja, salamu alaikum, Allah, da bi olakši, inša Allah, tala se čujem, inša Allah, tala. Velikom selam, barakmetullahi i vebarakatuh. Poštovni slušalci, gost naše narodčene emisije BIR, na student, meštani sela Restrice, Moamir Liko, inače koji momentalno studira od Turska. Za sebe njegov e, trud da go Allah nagradi i golem selam od ekipa Radio Bambus. Da podsjetim naši slušalci, voditelj emisije Nesim Hođa, privremeni voditelji i zamjena ovo emisija Nurdin Šupla i tonska realizacija ton majstor Mersid Batali. Od cijela naša ekipa vidite posljela mene i žela da oslušane će se čujeme u naše emisije za svakog u ponešte i umeđu vremeno su naše na druge gosti koji će učestvojiti u naše studio, će vidite blagovremeno obaveštene na koje način i koga će se družiti. Ne zabravajte naša emisija, aktualna emisija i dobro družene u petok od vaša časova, pa nadalje gost emisije, na reti zatija ta emisija i zati zbog ti ja ga zvorim, e, predsjednik sela Restelice, Ihme Džinđo i još neko je drugi članovi. E, bio si to tvoje srce rastuži O Allahu jedini moje grijehe oprosti srce moje umiri i čistim ga učini o Allahu jedini moje grijehe oprosti srce moje umiri i čistim ga učini. Zašto srce boluješ, od čeg takvo postaješ? Zašto srce boluješ, od čeg takvo postaješ dunja luku hrlišti zato srce oboli o Allahu jedini moje grijehe oprosti srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini moje grijehe oprosti, srce moje umiri i čistim ga učini. Srce moje kruto si, što te krutim učini.